Eta arantxauai zure etxea ateldu gira hitz eta putza. Bai, jateak beti idekiak eh, etxean, lasai, sartu, sartu, badaleku, badaleku. Badaleku. arituko gira bazken artean. Pei bazka zariko bainiz, asteko. Eh, Bernadette, aipatzen ziren orain txetan. Ole! Bo, ez da ole, mebo, niz. Pariseko jendeari gure bazka saldu nahi baitzaio. Atzo abietu zen Paris en mode bask, ekitaldia, un petit coin du pays baska a Paris, oiek dioten bezala. Ekitaldiaren Facebook hori aldeak, dion bezala, Euskara erranen dautziet, biztanena frantzesez idatzia baita Paris tarren dako. Peibazkeko bizitzeko manera argitaratek hartzeko elburuarekin, eskualde bat, mendi eta itxasuaren artean, eskualdeko produktuz aberatsa bere biztanleak biziki arro direnak. Errukbiak Peibazkeko nortasunaren ezin baztertuzko elementua du, edo elementua da errukbia, bere koloero bere kolore eta zbiziki den eskualdea suri urdin ala gori suri. Pei baska errukbi lujalde bat da putxas, zinez kezkatzen asializ uste dut ez dutara bat ere nire burua ezagutzen deskribapen hauetan. Eskizofrenia puntu bat. A ah, eta lasai ez naiz trompatzen, pei bazka erraiten, eh? Frantziako eskualde eder horta zari baitira hemen. Ez dezaguna antz, eta kontzertu eta produktu salmentetaz gain bizikleta ateraldiak, modu bazk, egiten dituzte Parisen. Eta horrukbia, errukbia, errukbia. Odolean baitugu, Euskaldunok, larun batean errugbi partida bat ere zuzenean edatuko dute ekranjean eta guzti. Baionako taldea, miarritzekoa, Nafarroa berdin, nordaki. EBS, Bistana, Frantzia eta Pei de Gal artekoa, Amode Basque. Jean-Pierre Pernok maitatuko luke ba, olako ekitaldi bat, bitxira azpaitua aipatu. A... bai, Jean-Pierre Il s'appelle Paris en mode basque. Vous aimez le Pays basque aussi Bien sûr. Quand même, on peut être nordiste et aimer le Pays basque, j'en connais d'autres. C'est tout l'art de vivre du Pays basque qui monte à Paris, une région si riche et si belle. Eta bai, biztan dena Jean-Pierre Pernok aipatu diela gai hori bere berri sailean TF1 lehen katean eta be, pei bazkaz egiten dute bi minutuko erreportai bat, eh? jendeen plazera hemen bizitzeko manera eder hortaz hori azpimaratuz. Mais qu'est-ce qui rend les Basques si heureux? Ah, galdera ona. Ez nekienik, hain pozik ginenik hemen pei bazkean, ala diote, TF1en, alors été maute et qui berda. Sans oublier la rune, la montagne sacrée des Basques. Ah to, et abai, la rune. Gure mendi Toa Amen. Et Eta Salde? L'océan, la montagne et la fierté du patrimoine un art de vivre au Pays Basque. Eh ben voilà. Dena laburbildua da, mil esker TF1, en mode basque, bizitzeko presto dolean duguna eta hori dena erakosteko Parisen. Telebistako putz hutsa utz, iratiko hitz hits <laughs> Hitz eta putz. Hitz eta putz, mankizunen laster guren zulearen iritziaren tartean, Agustin errota behereri hitza eta aldiuntan aipatuko du Katalunia. Katalunia initza aipatzen da, hoien ebe, independenziaren aldeko ibilbide hortan, baina hemen gehiago migranteen edo maingrantei buruzko ahera positiboa ere aipatu nahi zuen. Eta ondutik, Fred Berroet erramezala, bilau laukotearen diskoa entzun araziko eta deskubri araziko dauku gaurkoan eta banik beste musika estilo bat hemen proposatzen dautziet, Euskal Rap eh, Radikalaz aritzeko tenorea da erreportai bat egin baitu gazte zulok, eh, Euskal Rock Erradikala ongi ezagutzen dugu, luz eta zabal entzunan aski errepertorio guzia eta landua ere eta hemen galdera egiten du Euskal Rap radikala iraultzailea galderazko hiko eskura, negu gorriak taldearekin estilo uni, lehen keinuak egiten zibilen garaian, Fermin Muguruzak berak iragarri zuen rapa izango zela Euskal Musikagintzaren baitako, ondoko iraultzaren protagonista, bete alda, haren sumo susmoa, beteko, ote da, elkarrizketa desberdinak egin dituzte hemen, uh, eta hori eh, Euskal Herriko soziologo batek, musika historiaren gaineko irakurketa soziala ekarri du, Party en Borrokat esi liburuan, joen urtean aterazen txalapartan, eta besteak beste Euskal Japaren uh, eh, baldintzak eh, aipatzen ditu, gako batzu emanenz, eta hemen beraz elkarrizketa batzu propostatzen ditu gazte zulok uh, labasu japlariarekin, bilbogoko uh, japlaria, edota odei barroso urruñagarekin gazte zuloren webgunean edo haien aldizkarian paperan atxemango duziena lotura simplea dugu hemen, eh?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 Telebista putz, utz, eta putz. minuta bat gure entzulearen iritzia intzin, guztene jota bere iritza, baina lehenik badut galdera eksistenzial bati erantzuna. Zergatik gorritzen dira begiak igerilekoan. Bon berdin ez diakinen aski, eta ere berdin futitzen ziste, eta hori jakin ondotik ez ziztegiago futituko. Artikulu bat irakorri du tortaz, Josu López Gazpioren artikulua da, kimikan doktore dena. Orduan, zendako begiak gorritzen dira pisinan, erantzun logikoena kloroaren gatik izango da. Ba, Ba ez, jadanik, jakin, pizinan den usain azkajuri, ez dela, kloroaren usaina, jusuk ongidion bezala, kloroaz gain, bigarren osagai, garrantzitsu bat behar da begiak gorritzeko eta igerilekoen usain berezi hori agertzeko pisa naiz, noiz bait begia gorritu zaizkizula, egeririkoan plistiplasta ibiliondoan, bezergatik, ebe fluido biologikoak jokoan sartzen baitira, eta kasu, horren nasketarek ilan, gainera, e, toksikoak bilakatzen dira gauzak, pentsa, zianogeno klorurua adibidez sortzen da, eta lehen mundu gerlan, erabilizen arma kimiko moduan. Arma kimikoak sortzen ditugu pisinan pisa eginez, Fe, nik ez, ez, tuturetan egiten olakorik ala ere. Orduan ala, informazio bat, eh? besterik gabe, deusetaz. Entzulearen iritzia orain, Agustin Errotabe ere, zuri. Barcelona asko aipatzen da azken egunetan futbol taldea, parista roilarrak ederki garaiturik, independenziaren aldeko mobilizazio eta urratxetaz ere, edo turismo gehiagiaren kontra, hauza oldarturik. Beste gai bat aipatuko dizuet, Barcelonaren gaiarekin. Aldi bat gehiago, migrante, ala, etorkinetaz, mintzatuko nitzaizue, nola ez, hauteskunde kanpainaren bihotzean, izanen baita gaia. Entzunen ditugu predikatzaileak, luze eta zabal, herra ahoan, erraiten gure ongi ezaren erantzuleak etorkinak direla. Gure ogia, lana, lura, jaten dizkigutela, eta laster godezkatuko gaituztela alferkeriaz laguntza eske eta gure bizkar bizitzerat heldu direla. Duela aste bete sekulan egin den manifestazio jendetsuena egin dute Katalandarrek Barcelonan, etorkinen edo migrantei adirazteko Casa Nostra, Casa Vostra, gure etxea, zuen etxea dela aldarrikatuz. Zematziren, Eunta irurogoi mila diote polizaituriek antolatzalean arabera, irun mila baziren migranten alde sekunan den mobilizazio jende txuena. Parte hartzea anitzaz gain, beste arrazoin berezi batzuk nahi nintuzke azpimaratu. Hain beste aldiz kritikatzen dira katalandarak eskaldunak. Bezala funtsian, beren nortasunaren zaintze nahikundeari, nazionalismoa deituz eta nazionalismoa berekoikeria dela noski, bakoitza bereari lotua azta parez. Berekoiak beren lugetan etxirik, bazterturik, isolaturik bizi nahi dutenak. Gezurtatze erantzun eta erakustaldi edega eman diete Frantzia edo Espainia bezalako nazio jaungieri. Bestalde, Barcelona mediterraneo itxaz bazterrean kokatzen da hain txusen etorkinen migranten ilobi ahalgegarria bilakatua den mare nostrum itxaso hain goraipatua. Jasko urtean berean, zenbat txusen ez da jakina, baina pasai mila gizon emazte haur adinetako ito direnak ezin biziari iesean. Bi hilabetez entzunen ditugu etorkinen kontrako predikuak, prediku mingarriak, historia guti ezagutzen dutenek ere badakite, adibide bat emaiteko, nola gerla ondoan frantziak autogintzako edo meategietako jabeak izan ziren, berak, Marroka, Magreb, ala Afrikan gaindi, langile bila laneko kabalak bezala tratatuz, eta orain soberakinak omen dira, hemen gaindi, beren lurretarat usatu behar genituzkeenak. Alta, Europar estatu haundiek orain arte itzartua zuten migranten amaretarik bata inguru dute bakarrik orain arte errezebitu. Katalandaren kustaldia, pozgarria izan da, zorionez ez da heiena izan bakarrik. Eskualegian gaindi iduriko mobilizazioak egin dira, ongietorri bera aldarrikatzeko. Agustin errota behereren iritzia, entzulearen iritzian esker eta ongit hori edo zein iritziri, eh, hori tarazten hemen, zuen tartea dela entzuleak, eta orain aliz, zurea Fred Berruet musikarekin engunon. Iepa, gaur proposatzen hau zuet, bilau talearen lehen diskoaren deskubritzea. Itxasoan, itxasoan itotzen utzi, nindozun, zintudan Itxasoan Itxasoan itortzen utzi Ninduzun Zintudan Itxasoan Itxasoan itortzen utzi Ninduzun zintudan Itxasoan Itxasoan itotzen utzi Zintudan Elogi Falsak, Pascal Irigoyenek, Xabi Etxeverrik eta Jeremi Garratek osatzen dute bilau taldea. Musikari hauek ez dira jasasi eta paraleloki bertze proiektu frangotan inpekatuak dira. Adibidez, Xabi eta Pascal zezenaren taldean ari dira. Jeremi Garratek magi hoien artekin jotzen du eta elogi berak seitan taldean kantatzen du. Modu batez, bilauk bertze estilo bat ilotzeko aukera ematen die, bertze gogo batzu asetzeko parada ere menturaz. Badu bost pasei urte asizirera ekarrekin jotzen eta diskoko kantu gehienak garai hartakoak dira. Egan daiteke beraz, grabaketa honek lehen etapa hori borobiltzen duela. sensação. Desnecessário. Desnecessário. Disko honek talearen izen berbera dauka. Sei kantu hauetan, beren unibertsio musikal partikulara erakusten digute. Biolina, txeloa, gitarra, basua eta perkusioak dira laukoteak baliatzen dituen soinu tresnak. Formazio hori, elogi eta paskalen arteko hauts jokoak eta harmonia landuak gehitu eta koktel zinez gozagarria lortzen dute. Folk minimalista batera horbitzen diren zati bareak izan, ala momentu epikoak eskaintzen dituzten pop-rock pasarte intentsoak, bilauk, sentsibilitate handiko musika egiten du, esperimentazioeri ere, toki handia eginez. Orainik ez, gero ariso, esperoan, atzo nintzen, izanen bainaiz, iragan ariso, doluan, atzo nintzen, Orainik ez Gero so Esperoan Atzo nintzen Biak izanen bainaiz Iragan ari so Doluan Atzo nintzen Beroan Atzo nintzen Oro gorki, poetiko nahiko ilun batean gaude. Itzak, paskalean eta elogiren artean idatziak dira. Autoeko disko hau 2008ko ugian argitaratu dute. Kantuak, Jeremy Garratek grabatu eta nahasi ditu Siberoko lagazkena estudioetan. Serigrafia lan aldiz, Nikolas Armenarizekin egin dute eskuz. Diskoa talearen bankan burritik telekar daiteke, baina aholkatzen izuet zedea topatzea. Aukezpena eta diseinua biziki ongi landu baititu amets etxaidek. Kronika honen bukatzeko entzuleak, proposatzen hau zuet diskontako zati honen entzutea. Ate etxiak. Jendea Ahteko etxera! Etxerak Xaxtu Ache Mugatu El gaxeki El sinbisti Mugak betita beti Atxiki bilau eh, laukotea Fred Berroetek orkesturik mil esker ondoko ostegun arte eta laster musikan gelituko gira Pantsiz bida artizanen baita gure gomita BBA isa distortzioaren munduan sartuko da bihar baianako zizpa gaztetxean amar musikari izango dira elgarrekin kantariz ere osatua tartean ere bilau taldeko Pascal Irigoyen xeetasun guziak laster berekilan bostak eterdimementuz Euskal Iratietan berriak zurekin Bernadette Argaina Atxalde hon guziedi. Atxalde Atxaldeon bai eh, entzuleak eh, ahalmen eh, urriko ikasleen zat surf opzio bat idekiko da bai honako larjante liseuan irailean asiko den opzioa da elbahituak ez diren ikasleekin betan hariko dira ikasle elbahituak hogoi ikasleen zat lekuak izanen dira eta bost ahalmen urriak dituzten entzat basoko azterketan balioko du aktivitate unek lehen aldia da holako ikintza bat ere meiten dela. Akitania Euskadi Nafarroa euro eskualdeak empleo ae deitu egitasmoa aurkeztu du proietuaren txedea mugaz gaindiko emplegua eta harremanak sustatzea da. Mugaz gaindiko langilek dituzten BTB eta eskubideak argitzen alko dituzte hori esker eta ondoko seila beteetan inkesta bat eginen dute eta informazioa eskaintzeko web gune bat idekiko. Baionako plantu nauzoko etxean hauziaren erabakia berriz ere luzatua, astearen lehenean jakin beharra, oraino hilabete batez gibelatua, ipar baionan, zurezko hoita emetzi bizitegi eginak izan ziren eta laster agertu ziren hainbat huts edo gaizki egite, jabek bide bat abiatu zuten, judiek finkatu behar dute norden obendun, afera korropilatsua, apilaren hamarrean trenkatu behar luke dietena. Parria Modebask departamentuko turisma batzordeak bultzatzen duen komunikazio kampainak gertakari berri bat antolatzen du, paiseko amairugaren ahondizamenduan gaurtik larun baterat, hemendik enpresari, sortzaile, sukaldari edo kantariak joanen dira eh, Parisen eipar euskal erriko beraz horiek denak ezagutarazteko. Hau paisaronaz eta ostial honetan kantu kantun egongo naz arratzaldeko lauretatik aurrera. Gaueko amarretan musika emankizun berriak euskal irratietan. Selekta mundak aurkeztua hotshot irratzaioa. Astelenetan hotshot, laro gehi garran amarkadako musikekin hilabeteko lehen eta irugarren aste artez iso emankizuna. Iso! Talde baten ezagutza Matxin Perezen eskutik. Kaixo eta ongietorriak zuria betxez irratxaiora. Astezkenetan, zuria beltzez musika beltza omentzen duen irratsaioa. Ostegunetan bidaso atak, punk emankizuna. Kizuna, Eta ostiraletan metal garrasia Metal emankizuna. Metal garrazia, ni daier. Eta ni brutal. Euskal irratiak, musika zalen irratiak. Itzeta putz, putz, itzeta putz, itzeta, itzeta, itzeta putz, putz, itzeta putz, putz, itzeta Eta kantuz kanto justokia aipatuko dugu, laster, horren laurden maten buruan, edo gehiago ere, uh, eh, maia murua ekilan. Berrietan edo be, edabideetan markatu eh, interneten, gai nagusiak ten horreuntan, berriarekin abiatzeko, Azpiegiturak sailean ituna ez izenpetu dute Espainiako gobernuak eta jaurlaritzak Bilbo egualdeko train saiesbidea egiteko. Jaurlaritzak hartuko du bere gain lanak egiteko ardura. 2008-an lanak martxan jartzea da helburua eta 2008-a bitartean egitasmoaren lehen fasea egitea. Politika sailean aldiz, Eh, Sara maharen asen alaba aipagai, majarenen asen alaba gaixo dago, baina ez diote usten medikoaren, medikoaren erat joaiten. Sara, izarrekin etxera plataformak jakinarazi duenez, gaixotu eginda edo eritu da presoaren alaba, eta antibiotikoak behar ditu, baina ez diote usten medikoaren gana joaiten berrian. Se eta Gehiago. Sandra Barrenetxearen salaketa epaiketan segitzen dute eta Barrenetxeak torturak salatu zizkiola aitortu du, aitortu du hauzi medikoak. Sandra Barrenetxean komunikatuta zegoen bitartean ura ongi zela ziurtatzeko ardura zuen hauzi medikoak deklaratu du, deklaratu gaur lau Guardia Zibilen kontrako epaiketan. Aitortu du Barrenetxeak torturak salatu ari zela eh, jasatzen Aitortu du, bahen etxak torturak jasaiten ari zela egan bainan baina gaineratu du berak etzola ikusi alakorik erraiteko arrastorik. Torturak kontatu eta akusatuetatik hiru ezagutu ditu bahen beste artikulu bat beraz hauzi honi loturik hemen berrian. Eta justuki, uh, tortura sailean, argian, ikur frankistak barren etxearen torturengatik epaitzen ari diren guardia zibilitako baten Facebookean irudi bat beraz hemen agertzen da eh, argian eta ikur frankista bat eta lau guardia zibilatatik, orauzi peratuetan direnetatiko baten Facebookean agertzen da irudi hori torturatzea eta seksuerasoak egitea egotzita epaitzen ari diren lau guardia zibilitat e, zibiletako batek frankismoa goratzen duen gune bateko argazkiak xareratu ditu, laen webguneak aurkitu duenez xalaketaren ondotik eh, kontua itxia izan da iduri, zargi antxe eta sunak. Eta sailean, Laura esaten zioten titulupean, El, Salvador, El Salvadoreko guduan parte hartu zuen miren odrio zola internazionalista azpeitea jaren bizitzari buruzko liburua da Laura esaten zioten miren odrio zolaren borrokak, leire ibargurenda egilea Euskal Herriko bilgune feministako eta emagin elkarteko kidea xetasunak hemen argian. Eta abiadura hondiko treina sailean, aitzurak eta katiuskak angiozaren ahatxeteari aurre egiteko zuaitzak aldatuko dituzte. Euskal Igrekaren bergarako korapiloa eraikitzeko proiektua berriz martxan jartzekotan direnean, ahatxete gelditu elkarlanak zuaitzak landatu zerantzungo die abiadura hondiko asmoi igandean angiozaren. Angiozaren. Eta kaseta puntu eusen eh, beste dabidetan ere aipatzen den gai hau, audientzia nazionalak xareri dirua ez itzultzea ebatzi du. Xareren, xare eh, elkartearen elegitea ez eztatzea erabaki du Estatu Espainiareko audientzia nazionalak elkarteak. 2008 bosteko urtahileko manifestazioan bildutako dirua berreskuratzeko sedea zuen, eta egin bezala beraz ez eztatu diotea elkarteari. Kaseta puntu eusen bestalde, arrosa xarearen jarri jardunaldiak iragaren dira martxoaren emezortzian bai honan, hori larun batean, ahosa irrati xareak, Euskal Herrian badago zerentzun, lemapean bere jardunaldiak antolatzen ditu, tailer eta mai inguru ez gain, atxaldean animazioak ere proposatzen ditu deneri irekia. gu anizanen gira, ahosa xareko kide gisa ere. Eta bestalde, oso irati markaren arauak egokitu dituzte ere kasta puntu eusen aipagai. Eta media bazken, goxetearen aurka, garaia da eta posible da, e, kintzak egitea, hau da titulua... Eh, Ogei milioi pertsona goxez hiltzen alitaizki ondoko sei hilabeteetan Nigeria, Somalia, Sudan egoaldea edota Yemen estatuak dira unkituak eta be, uh, gobernuz kanpoko erakundeak dei egiten dute eh, bai laguntzaile edota diru emaitzei. eta label elabet uh, <laughs> label barkatu filma larun batean uh, hain zin ikustenako da denak baino lehenago errango dugu uh, zineman hori doni bane loitzunen eta hori elkarte baten sustenguz, guz uh, buru muineko eritasunei buruzko elkartearen alde Eta zidu estekin bukatzeko, graz errian izan den tiroketa, aipagai eta zein da liseoko uh, kide horren perfila zituztek dena erraiten nautzie eta biztan da. Eguzkiaz eta beroaz zari da ere zuduest bigarren gai gisa hogeita sekakos bost gradu arte doni bane loitzunen egun. Bai, bai, ala diote. Maia muruaga, gurekin izango da amak bat minuturen buruan gaurko kantuzkantu, kantu saioaz xetasun gu, zileak hemen emanen dauzkigu, bainan lehenik gure gomitaren tenorea eta musikan, beraz, gelitzen gira. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, obskal irratietan. Bebe Aisha distorsioaren munduan bihar baionako gaztetxean. Korrika kulturalak segitzen du baionan eta itzordu honetan behi bideko andere suria taldeak Euskal kantutegia berpisteko gogoarekin hor distortsionatzeko enbeiarekin etorri da biharko gurekin ebe, taldeko kide den pantxix bidartara txalde hono? Orduan, eh, bebea isa taldekoak hori izango ziste, baina gomita enitzekin ere hor ondoan, blaster bai. gehiago erranen daukuzu, baina lehenik galdera bat, eh, zer da distortzioa eta zer da bebea isa distortzioaren munduan sartzen delarik? <laughs> Eh, distortzioa bez, bon, kas, guk uh, jok mundu hortan distortzioa gehiretan da soinu pixkat zikinago bat, bortzitzago bat duen uh, pedala bat, efetu bat, gero Orokorkiago korkiago distorsioa da pixkat eh, gauza bat hartu eta makurtu edo beste alde batetik hartzia edo beste beste itxura batekin hartzia, beste soinu, horka sortan, soinu batekin hartzia. Eh, eta guk eh, izen hori eman diogu, ideia, xo bat, hola gure gomiten hartzian, eta uh, jurgi hor baita, eta bere bere disko, bakarlari diskoan, uh, egin zuen kantu bat distorsioaren munduan, edo distorsioen munduan, distorsioaren munduan. Eta, eta prezeski kantu hori berarekin diar hartuko dugu, eta bera maiten ginen, zepiskatzen ere zela, BBA isa talde akustikoa zenez, gai e, guai eta hor elektrizitate piskat e, jakatu kodiogunez, diartu goiti, e, piskat izen hori emaitea gaztetxeko gaualdiari. Mm. Gero, distorsio haula da, eh, gauza elektrikoa da, baina ez da ere, eh, ez da dut edo, edo berritxarrak baten eh, distorsioaren heinekoa. Euskal kantu gintzako kantuak beraz berri zartzen dituzie, zikintzeko behiarekin enbeiarekin ziste kantuiek? Distortzioa ipatzen zinularik? Bai, zikintzeko ez da gitu, zain, ditugun. Bai, aldatzeko beden, bai, Beste molde bat testez gure moldean, guk nahazten dugu, piskata eragin, eh, guk ditugun eragin guziak, uh, uh, azte joketik, eh, ni jok uh, eh, ahd eta musika horietan uh, edo, bai, gazte demoran horiek entzuten dituen gehiago, gero ah, folk musikarat edo herriko musiketat, Zingira, baina bien arteko nahasketa hori gina egin nuen pixkat guztatu. Eh, uh, mm. Ba, Zikintzen edo, ez dakitza egiten duten, bai, onartzen ez zikintzea. Bai, <laughs> zentzu guztietan hartzen alda, zikintzea. Onda batzutan gauzak zikintzea ere, ez? Hori da, hori Ez genial. bai, gure beste kolore batekin hartzea, eta hor, eh, egia, bu, noiztenka lortzen badugu beden, errepzioneetan eh, hor, lortzen dugularik, sorti ahots badira, hor, ahots ahont, Eh, kasi ganizake hasen dagin edo izpak edo edo aski errikoiak eh, edo ez egite aski akapelako hautsak ditugu eta deitzen ziladik bizpairu gitarra eta gitarra pala bat eta beste indak berezi bat emaiten dio ere ez du konten dira emaitzat Soinu lodi bat azkenean hor jaterako da? Sortzia hotxa gehi eh, instrumentuak egitzen bai. maituzu? Bai, e, jiru gitarra, elektriko, gitarra pala bat, akordeoi bat, eta sortzi kantari, eh, gero saietxeko flauta, eta gero perkusio eta beste flauta batzu uh, eh, paskalek balietuko dituenak. Elektrikoa da, jok, uh, antzeko zerbait, menan bateriari gabe azkenean. So, ere berezitasun bat, hiru gitarra elektriko bateriarik ez, ez da beti, ez da behar egiten, mm Ola, nola bukatu da gure mm. Eta, ordan hor, nor izango ziste? Amar bat uh, pertsona? Guti gure? Amar. Amar, xuxen, bai. Uh, bebea izan, bai, uh, azken demora huetan, bertso elektriko hori lantzen asia ginuen, eta bost ginen jadanik. Astapeneko hiruak, uh, mirentxu, agerre, mahi, nilaguna, eta mahi gerri goien bidak, eta ni hauja, eta gehitu ziren Pascal Indo, perkusio eta flauta batzuetan, eh, hamar mila tresnetan, eta da etxe berri, uh, eh, bera, gitarra palian. Eta hor gomitetan, gomitatu ditugu, uh, beraz, jorgi, ramezala, kantari eta kantu eta gitaran, Pascal irigoien ere, kantu eta gitaran ere, aiko dena, uh, Sebastian Degran, hau dugu, uh, ai, uh, bon, beste uh, old school funk family eta eta ere aizpekin ere akordeoia jotzen duena. Eta nora antzi dut, sendalineko aizpak iztuta aipatu, ez? Bai, bai, bai, bai, bai, aizpak, eh, gure uh, peldarrak uh, aizpak. Hori ere, adibidez, sendalineko aizpak entzutea gitarra elektriko ez lagundurik, uh, bai. berria da, eta ez, bitxi e, ariketa bai, berezia ez, lezko jentzen. Egin izan dituzte, zenta beti, uh, kam, uh, bai gorriko hortan eta egiten dituzte uh, bai. alduden eta horako mm. kantaldi Baz gua izan ginen, dola zumeiturte, ez, ez elektrikoan egia zan, akustikoan. Dola zumeiturte orkestrarekin ere izan ziren guk uh, en kantaldian, eta janden urtean manespagolaren kantuekin, edo... Bon, holako esperientziak izan dituzte, gero ele, elektrikoarekin, holako soinu horrekin, ez dakit bai. Mm. Me, iba holako susmo bat, untsa ibiliko zela, eta Ebe, eh, eh, iduitzen zauza, errep, nik, e, gure aldetik beden errepizionia entzun denak ari eh, aski untza ibiltzen dela hori ere. Mm. Azkenean, sortzia horiak piskat, eh, ahont, eh, bako bere mundutik, uh, heldu dena, behar da, behinan, uh, nahasketa biziki politak eta intuzte denak, eta bata bestearekin biziki untza dira, uh, gehienetan zen, aldi guziz, bi nahasi ditugu, paskalari da mahirekin, ni jorgirekin, jorgi izan dari koa izpekin, eta horiek nahasketa horietan, Be, ez dugu behin egan bof, ez hori bitxia denak pixkat natural bezala agertu zozko. Harmonia bat lortu duzue beraz, mundu desberdinak elkartuz. Hori da, distortzio horretan harmonia bat lortu dugu. Bai, zenta hori da ere, um, be, distortzioaren ideia eta bebea isak uh, duena, kantu zahar batzu bereskuratzia, uh, bai. berriz plazarat ekartza eta ba, gaur egungo um, zakiz, musikarekin erraiten aldean, baina bai, ba, beste estilo batian azkenean uh, erabiltza eta entzunaraztia. Bai, eta kantu edeko inarritzat gu uh, asiginen, baspaldi ba, elaudidekin edo psikadianik horretan, uh, pixkat hastia ginen, me, gero magik bere tesia gintzuelarik, hor hasi ginen artxiba nintzen entzuten eta santzaukam dugu artxiba, suaziako artxiba bat zuen eta, eta bo, ba, eskual artxiban dana bat, eta ni meki meki hartzen gero, baginak indianik, benen hono gehiago konturatu eskual kantutegian, bat idera biziki melodia edekak, eta kasi guke eh, baliatzen ditugu eh, nik badu zumeitu urte horretan gerera, zer ikusten dituzu manus musikariak badute e, repertsio bat, beti, edo jazz musikariak badute liburu bat, mm. jazz standar bat zuekin, eta, eta horiek berriz hartze dituzte, berriz moldatzen, berriz beste saltsa bat e, eta hartzen. Eta guk hori dugu pixkat gure reinean eta gure estiloan hori egiten Euskal Kantutegi horrekin. Mm. Zer zen, bazen beldur bat Euskal kantuien uh, galtzea eta anztearena? dakit, ba beti aligida gogoetatzen zer, nun nola, zer gatik, ez da, ba, ni beti hortan ez dakit, beldurrez edo, be, egiteko gogoa beden zen, ta, ba, mundu baten, uh, piskat, lekukoak dira ere, Eraz, iragana den berba mundu bat, bainan, bainan bon, hain urbil duguna, eta, eta aski, eni aski edeja eta e, mundua bera, ez behar ikaspada, bera, melodien aldetik eta bat dira, gauza biziki edeja, eta e, nik domai jatxe duen, azken urte hauetan, e, larrogei amarkadako kantua initxartu dira, ikusten zuai kantu bil, e, elgarretaratze horietan, eta initz kantatzen da, guai, guk, ez dakit, guai, latonoi amarkadako mm -hmm. Ertsun diren edo horien, bon, ere, baina nik berriz horretu niz, zamentu batzen nintzat berriz, guk etxen aitamekin eta entzuten ginituen afarietako eta kantu horiek, eta piskat eh, hain zineko bela onaldi batetako, eta nintzen, grazia, jalerik grazia polita baute, eta unaino iraun balin badute, gana du indak bat badutela ere, eta... Hmm. Eta guztak, guk gogoa dugu, hola, amzestak ere gero, eh, nik guztukoa dut, hola, artxiba eta kantu horien iraupena edo beste beste un pendak eh, emaitia kantu horieri, bai, gero, ez eh gure ondotik bat eta dira, eta ez guk eh, zabalduko, eh, baina bon, mm. hor dira hono, badute beste bizi bat, bai. gurek dit. Distortxonatua, beraz, eh, biharko gau aldean, bebea isa distortzioaren munduan izanen da, eh, bihar lagunez lagundurik, jamezan mm. Bai. baianako gaztetxean, eta zerbait aipatu ez duguna, musika izango da, hau laguntzarekin, baina bai. marazkia eta tindua, artista batzu ero izanen baitira. Bai, bai, bai, bai, bai, Egon ginen, uh, ni Gonzalorekin egin nuen horako performantzia bat lekaitxon dola, dola bi urte uh, elgarrekin, hola berak margotzen eta eta ni musikan ondoan, eta biak betan, eta ez ginen eskolan paradari kukan behiz uh, eh, horren egiteko. Eta ni beti gogoan nuen, ni Gonzalo aski presiatzen, ez gira iniz ezagutzen, beti kubutzatu gira hola aspaldi juntan, behinan, zira gorten, bizitzeraiten, ez eta gogoan nuen, beste matez da ginura behitza zerbait egin, eta hor beste proposatu dutatelaik deitu ditut, eta, eta deitu nuen gontzalo lehenik, eta erran da, apetxe ah, ere, ah, bikain, biek nahi balima duzien, eta deliberatute biek ditia, eta uh, iduriz ez dakit, froi, ginen dute, uh, ez dugu ikusia, beraz, pixka txorpresa izanen da gure zatele, ez hori bikain eda, eh? ba, patekoa izanen da, uh, eh, ginen dute, uh, batekin ez izma gaztuko, eta hori retroprojektaretik paretetat uh, edatuko, eta ez dakit txusen. Hmm. Eta mm. video, eta bon, ez dakit txusen. Ikusiko, eta hainbeste gauza handik gaitena, ez dakit salatu zer eginen den ahas. Bo, hobi, sorpresa ikin gelitzeko, beraz? Hori da, guk ere uh, ikusgarri denboran, gure ikusgarri haukanen dugu, hmm. begiratzen alka ditugu gauzak. Bai. Petieta Gonzalo Etxebarria beraz eh, artistentzat eh, eta musika artistak ere ramezala amak izango zizte. honako gaztetxean bihar behatzientatik aintzina? Guti gora bera, Pantsiz? Bai, behatzientatik aintzina. Jintzipioz eh, uste dut uh, alde elektriko hori uh, behar piskat berantago hasiko dela, baina behatzientatik goitik guk uh, piskat eginen dugu eta hor direnek, hor direnak eh, eh, tenorez ez dira, normalki ez dira inoatuko hor lehen. Sorpresa batzu dira lehen horren hortan ere, eh, gure kantalditik aparte pentsatu, pentsatu egitugunak, beraz, gatzi honetan. Ah. Eta horita azteko ere, azenta, bakite, gazte txeko epskat beldurzi dela, zezen bebea isa epskat, ez dela, arras, ja, gazpeen eh, publikoak iratzen duen talde bat, eta diku distorsioarekin beldur biskat eh, beste adin ez ditia, bon, uste dut, egokia den eh, dela dela, ez da, ez adin konturik uh, hortan. Bai. Eta ez sobera bortitza, ez uh, sobera zaharkitoan ikusten, ginen dizen lekanen dute. Esperientzia musikal eder bat behintzat eh, emaiten du, hola ikusirik, eh, intzinetik. Biar ikusiko, eh, BBA isa distortxoaren munduan, baionako zizpa gaztetxean korrika kulturala. Kari Pantsiz Bidart, mile esker. Mile esker zuri, Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, oskal irratietan. Oh hau paisaronaz eta ostial honetan kantuz kantu egongo naz arratzaldeko lauretatik aurrera. Eta musikarekin segitzen dugu hitz eta putz emankizunean kantuz kantu aipatzeko maia muruaga. Arratxalde hon? Arratxalde hon. Untxo ziria? Bai, bai, eguzkionekin. Bai, eh? Betiko ez? Eguzkionekin tagu barnean. Hori da, ba, ba, gero, kanpora ere ateratzeko aukerak baitugu, erantza. Eh, bai, bai. Ezi bai. orain marmarka. Eo, o, oh, eh? Bo batzutan bai. E, behar da? Behar da, behar da, bai. Ez du balio blokatzea eta beti irriarekin egoitea, ez paduzu irri egiteko gogorik, eh? Ba, kesu zarelarik, erran behar da. Mm. Ez? Kesu zarela? Eh, bat ere. Ah. <laughs> Konten naiz, zurekin mintzatzea. Hani ah, ere bai. Jigatik beti tenore hontan. Segur nahi zirriarekin naizela. Hai, eta irriarekin bukatzen dugun ere. <laughs> Bai. Bo, orduan, kantuz kantu mm, bai. saioan, Biak, ba, entzun dute, irratian aipatu dugu, zure autopromoa entzun dugu, izaro izango zuzurekin. Hori da, izaro Andres eh, izango dugu gurekin, em, dakizuenez, ba, diska bat kaleratu izan zuen, iragan e, irailan, ja, hemen hilabete gutxira urte bat beteko bere diskak eta arrakasta e, bildu den, oso denbora gutxian arrakasta bildu den artistetariko bat dugu, Eta ez da harritzeko ere duen ahots, ahots bereziagatik eta askok diote ba oso diska borobila ez, atera duela eta jalabada ba guk ere momentu aprobestuko dugu, amairu kantuz eh, osaturiko lan honen ezagutzeko. Uh Ahots berezia bai egia da hor bere ezaugarri nagusi bat dela eh, izar horrentzat, zea dindu? Uztut, ogoitabi, ogoitairu urte artean, izangoitu. Mhm. izango ditu. Gaztea, bai? bai? Gaztea, bai? oso gaztea, bai. bai. Eta... Arritzeko eta gainera batzuk ezagutuko ezagutuko zuten korrika kantua entzun ondotik. Bai. Korrika kantuan aurten ere parte hartu izan baitu. Mhm. Ba batzuk deskubrituko zuten ere bere hautsa hortik mm. eta... Eta orduan, eh, izaroren diskoa nolakoa da, nola deskribatuko zinuke, bai musikaletik baita hitzetan ere? Ba, esango dugu, berak esaten du, bera ezagutzeko bide bat ere badela, ez? E, berak idatzi ditu kantu guztiak, bere ibilbidea pixkat esplikatzeko, e, esango dugu, ba, diska atera baino lehen, urte batez egontzela, ustatu, zostatu, ba, bere kantuak e, interpretatzen eta musikari bat urbildu zitzaion ean eh, bazuen asmoa besterik egiteko eta hortik ba, taldetxo bat sortu eta diska, ez, atera izan dute eta bere kantu propioak eh, entzun izango ditugu diskan zehar, amairu dira orotara euskaraz, espainolez eta ingelesez e, kantatzen du eta bera kontatu digu ba, bere bizi emozional antolatzeko ba, sorturiko kanturiek direla ez, eta beraz ba, eh, oso barnera begirako, bizitzari begirako kantuak dira, hitzekin asko jolasten da, esan nahiekin ere, eta norberak bere egiten aldituen kantuak ere badira ez. Mm -hmm. Bon, bedena erran hau asik, balio du biak bai, kantuzkantu <laughs> bai, bai, balio du. <laughs> Ze, bide polita egin du, berako beki esplikatuko du dena gainera, mhm. eta e, bere bidean ere, aipaz, azpimarratzekoa da, crowdfunding baten bidez, e, ba, diruztatu izan duela bere lana, e, bere asmoa astapenetik izan baita, e, berak egitea, astetik buru, taldean, noski, mhm. ba, lan hau. Ados. Izaro, beraz kantuz kantu emankizunen zure gomita bihar atxaldeko lauetan, larun batean atxaldeko bostetan. Ze kanturekin agurtzen gira, Maia? Argia, kantuarekin. Argia, izarorekin, Maia Mireska. Zuri. Adio. Adio. Argia. Argia. Txaroren eh, kantu gehiago eta bere hitzak eramezara bihar kantuz kantu saioan maia muruare garekin ahatsaldeko lauetan bihar arte eta nik horrekin agurtuko zaituztet hitz eta putz hortan bego gaurko bihar ahatsaldeko bostetan hitz eta putzik ez biztanda baina elkartzen gira gauean gaueko behatzietan bihar eta berdin uh, eh, larun batean atxaldeko lauetan euskal irratiak entzur eta hitz eta putzen asteko bilduma entzuten alko duzie, seiak euskal